Kunigų knyga 22 skyrius Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Aronui ir jo sunums, kad jie pagarbiai laikytų daiktus, kurie pašvesti aukai ir nesuteptų jų. Aš esu viešpats. Sakyk jiems ir jų palikuonims, jei kuris būdamas nešvarus, paliestų tai, kas izraelitų pašvesta aukoti viešpačiui, tas bus išnaikintas iš viešpaties akivaizdos. Aš esu viešpats. Kas iš Arono palikuonių būtų raupsuotas ar nešvarus, nevalgys to, kas man pašvesta, iki apsivalys kas prisiliestų prie mirusio arba prie turėjusio sėklos išsileimą arba prie šliaužiančio gyvio arba kurio kito nešvaraus dalyko, kurio prisilietimas sutepa, bus nešvarus iki vakaro ir nevalgys pašvestųjų valgių, kol neapsiplaus vandeniu. Nusileidus sauliai bus švarus ir galės valgyti pašvestą maistą, nes tai jo maistas. Jiems nevalia valgyti nugaišusio, nei žveries, sudraskyto gyvulio, nes jais susiteps. Aš esu viešpats. Tegu jie laikosi mano įsakymų, kad nenusikalstų ir nemirtų. Aš esu viešpats kuris juos pašventino. Joks ateivis nevalgys švento maisto. Jo nevalgys taip pat kunigo inamis ir samdinys. Bet kunigo vergas, pirktas už pinigus, arba gimęs jo namuose, galės jį valgyti. Jei kunigo duktė ištekės ne už kunigo, ji nevalgys švento maisto. Bet jei ji liktų našlė ar išsiskirtų ir neturėtų vaikų, sugrįžusi į savo tėvo namus, valgys tą maistą, kaip tai darydavo būdama mergaitė. Niekas iš pašalinių neturi teisės to maisto valgyti. Kas nežiniomis valgytų šventą maistą, pridės penktą dalį prie to, ką suvalgė, ir atiduos kunigui. Kunigai ten nesutepa Izraelitų šventų aukų, kurias jie aukoja viešpačiui, kad nenusikalstų valgydami šventas dovanas. Aš esu viešpats, kuris juos pašventinu. Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Aronui, jo sunums, ir visiems izraelitams. Jei kas iš izraelitų ir gyvenančių tarp jų ateivių norėtų aukoti viešpačiui, ar tai būtų įžado ar laisvos valios auka, te atneša deginamai viešpatės aukai sveiką patinėlį iš galvijų, avių ar oškų. Jei auka turėtų kokią įdą, jūs jos neaukokite nes tai nepriimtina. Jei kas aukotų viešpačiui padėkos auką, ištesėdamas įžadą ar laisvos valios auką, ji turi būti sveika iš galvijų ar avių. Aklo, luošo, turinčio žaizdos randą, išberto, šašuoto ar su niežais gyvulio neaukokite viešpačiui ir nieko Iš jo nedeginkite ant aukuro. Galviją ar avį su ilgesniu ar trumpesniu sanariu leidžiama aukoti laisva valia, bet įžado aukai jis nepriimtinas. Neaukokite viešpačiui jokio iškastruoto gyvulio. Šito niekada nedarykite savo žemėje. Taip pat nepriimkite ir neaukokite Dievui tokių gyvulių iš ateivio rankos, nes tai yra sugedę ir sutepta. Tokia auka neprimtina. Viešpats kalbėjo mozei. Veršiukas, ėriukas ar ožiukas septynės dienas liks prie savo motinos. Aštuntą dieną ar vėliau galės būti aukojamas viešpačiui. Nepjaukite karvės, nei avies tą pačią dieną su jos jaunikliu. Kai aukosite padėkos auką viešpačiui, aukokite ją laisva valia. Ja suvalgykite tą pačią dieną ir nieko nepalikite kitos dienos rytui. Aš esu viešpats laikykitės mano įsakymų ir juos vykdykite. Aš esu viešpats. Nesutepkite mano švento vardo. Aš esu šventas tarp Izraelitų ir pašventinu jūs. Aš išvedžiau jūs iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų dievas. Aš esu viešpats.